Hrvatski radio, obrazovni program. East and West have met at 20 minutes to 5 on Wednesday afternoon, April the 25th, 1945. American troops of General Bradley's 12th Army Group made contact with Soviet elements of Marshal Konyev's 1st Ukrainian Army Group near the German town of Torgau on the Elbe. Ovako je BBC-ev novinar Frank Gillard izvijestio da su se kod Torgaua na rijeci Labi u njemačkoj pokreni Saskoj sastali istok i zapad. za te pjesničke figure krila se činjenica da su se kod tog grada 25. travnja 1945. godine sastale jedinice američke vojske i crvene armije. Bio je to trenutak koji se čekao godinama euforija neće dugo trajati. Nepune tri godine kasnije, godine 1948. na europskom kontinentu počeće novo razdoblje u odnosima između zemalja članica antifašističke koalicije. To razdoblje dobit će ime Hladni rat. U sljedeće tri emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o početku tog razdoblja koje je obilježilo europsku i svjetsku povijest u drugoj polovini 20. stoljeća. Tog travnja 1945. godine Solu K. Padoveru, psihologu na službi u jedinici američke vojske koja je napredovala u zapadnoj Njemačkoj, kada je vidio štetu učinjenu Ahenu, činilo se da će trebati barem 20 godina da se obnovi taj grad u kojemu su se krunili carevi Svetog Rimskog carstva i njemački kraljevi. Padover nije bio jedini koji je smatrao da je Europa jedna velika ruševina. Britanski premijer Winston Churchill taj je kontinent 1945. opisao kao kosturnicu i tlo idealno za razmnožavanje bolesti i mržnje. Godine nacističke vladavine ratna razaranja Europu su dovela do gladi i nestašice. Nedostalo je svega, Većina Europe bila je na rubu masovne gladi. Austriju je u posljedatnim godinama od gladi spasila UNRA, uprava Ujedinjenih naroda za pomoć i obnovu. Austrija nije bila jedina koja je spasila ta agencija osnovana u studenom 1943. godine kako bi pomagala civilima u područjima oslobođenim od sila osovine. U britanskoj okupacijskoj zoni u Njemačkoj sredinom 1946. dnevno sljedovanje hrane palo je na 1500 kalorija na dan. Sljedeće 1947. ono se spustilo na 1050 kalorija. U srpnju 1947. Hamilton Fish, urednik utjecajnog časopisa Foreign Affairs, ovako je opisao Europu. Premalo je svega premalo vlakova, tramvaja, autobusa i automobila kako bi prevezli radnike na vrijeme, a kamoli ih odvezli na odmor. Premalo je brašna za napraviti kruh bez dodataka, a i takav nije dovoljan da bi dao energije za teški rad. Premalo je papira za novine kako bi se izvijestilo o barem dijeliću vijesti iz svijeta. Premalo je sjemena za sađenje i premalo je gnojiva za prihranjivanje. Premalo je kuća za život i nema dovoljno stakla da se te kuće opskrbe prozorima. Premalo je kože za cipele, vune za pulovere, plina za kuhanje, pamuka za pelene, šećera za pekmeze, masti za prženje, mlijeka za bebe, sapuna za pranje. Druga polovina 1945. i cijela 46. prošle su u Europi u grozničavoj obnovi i većina stanovnika tog kontinenta tu su oskudicu preživjeli i podnijeli. A onda je došla 1947. Zima 46. na 47. bila je najhladnija od 1880. godine. Kanali, rijeke, prometnice, željezničke pruge bili su ili zatrpani snijegom ili okovani ledom. Ugljen, kojeg je i onako bilo malo, ležao je u golemim smrznutim gomilama, koje su se teško kopale i tovarile, a kada bi se i utovarile, prometnicama se on nije mogao dopremiti do onih koji su ga trebali. Proizvodnja čelika 1947. pala je u Europi za 40%. Nakon te zime došle su poplove, pa onda jedno najtoplijih ljeta. Sve je to ostavilo traga ne samo na stanovnicima Europe, već i na ljudima koji su vodili vlade država u kojima su ti ljudi živjeli. Tony Judd u svojoj povijesti posljedatne Europe piše. U istraživanju francuskog javnog mnijenja od 1. srpnja 1947. 92% ispitanih smatralo je da stvari u Francuskoj idu loše ili prema lošem. U Britaniji se laboristički ministar financija Hugh Dalton razmišljajući o narušenom oduševljenju u posljeratnim godinama povjerio svom dnevniku. Nikada više vedrog i pouzdanog jutra. Njegov francuski kolega André Philippe, socijalistički ministar nacionalne ekonomije, još je dramatičnije rekao istu stvar u govoru u travnju 1947. Suočeni smo s totalnom ekonomskom i financijskom katastrofom. Osjećaj beznađe i nadolazeće katastrofe bio je posvuda. Prošla dva mjeseca izvijestila je Janet Flanner iz Pariza u ožujku 1947. Vlada klima nesumnjive i rastuće slabosti. Ne samo u Parizu, već možda i u cijeloj Europi. Kao da su Francuzi ili svi Europljani očekivali da se nešto dogodi. Ili još gore, kao da su očekivali da se ništa neće dogoditi. Europski kontinent, kako je zabilježila Janet Flanner, polako je ulazio u novo ledeno doba. Nisu samo gladi nestašica ugrožavali Europu. Njemačka je nestala s ekonomske karte tog kontinenta. Do izbijanja rata ta je zemlja bila glavno tržište za većinu središnje i istočne Europe kao i za nizozemsku Belgiju i zemlje sredozemlja. Njemačka je, na primjer, kupovala 38% grčkog izvoza, a njezini proizvodi činili su jednu trećinu grčkog uvoza. Njemački ugljen bio je ključan za francusku industriju čelika. Drugi je problem bio nestašica dolara. Uvoz iz Sjedinjenih američkih država je porastao, ali ti se proizvodi nisu imali čime platiti. Europljani nisu imali puno toga za prodati Amerikancima. Francuska je u trgovini sa Sjedinim američkim državama već u prvim poratnim godinama dosegnula deficit od 2 milijarde dolara. Većina evropskih zemalja i nije imala valutu. U okupiranoj Njemačkoj cigarete su bile sredstvo plaćanja plaća učiteljima u izbjegličkim logorima, a njih je bila prepuna Njemačka, bila je pet kutija cigareta na tjedan. To stanje nije ostalo neprimjećeno. Pored ekonomske katastrofe, još je jedna stvar zabrnjavala, prije svega Sjedinjene američke države. Tony Judd piše. Privlačnost komunizma bila je stvarna. Iako su komunističke partije Italije, Francuske i Belgije, kao i Finske i Islanda, ostale u vladajućim koalicijama sve do svibnja 1947. Kroz svoje veze sa sindikatima i narodnim demonstracijama bili su u stanju mobilizirati narodni bijes i kapitalizirati neuspjeh svojih vlada. Izborni uspjesi lokalnih komunista, kombinirani s aurom nepobjedive crvene armije, učinili su talijanski ili francuski ili češki put u socijalizam vjerojatnim i zavodljivim. Do 1947. 907 tisuća muškaraca i žena pridružilo se Francuskoj komunističkoj partiji. U Italiji ta je brojka dosegnula 2,5 milijuna, znatno više od Poljske, čak i od Jugoslavije. Čak i u Danskoj i Norveškoj jedan od osam glasača bio je privučen obećanjem komunističke alternative. Krajem travnja 1947. američki državni tajnik George C. Marshall bio je u Moskvi na sastanku savezničkih ministara vanjskih poslova. Dvije su ga stvari tamo zabrinule. Prva je bila sovjetsko odbijanje da se surađuje u rješavanju njemačkog pitanja, barem na način koji bi zadovoljio Sjedinjene američke države. Druga je bila stanje u zapadnoj Europi. Sjedinjene američke države već su u zapadnu Europu ubacile gomilu novca. Britanija je dobila 4,4 milijarde dolara, Francuska 1,9 milijardi. Italija je dobila zajmove u vrijednosti od 513 milijuna dolara, Danska od 272 milijuna, a Grčka od 161 milijun dolara. Ali sve je to bilo malo. 5. lipnja 1947. Maršal je održao govor na Harvardskom sveučilištu. Tamo je nagovijestio stvaranje Europskog programa obnove, plana koji će po njegovom tvorcu dobiti ime Maršalov plan. Odmah nakon govora na Harvardu, britanski ministar vanjskih poslova, laborist Ernest Bevan, predložio je da se u Parizu sastanu ministri vanjskih poslova zemalja pobjednica. Prijedlog je prihvaćen. Ali 2. srpnja 1947. sovjetski ministar vanjskih poslova Vječeslav Molotov napustio taj sastanak. Dva dana kasnije predstavnici 22 europske zemlje, među njima nisu bili Frankova Španjolska i Sovjetski savez, bili su pozvani da se pridruže sastanku kako bi se raspravio američki plan pomoći. 12. srpnja 16 europskih zemalja počelo je pregovore. Među njima nije bilo zemalja istočne i srednje Europe. Posebno je bio zanimljiv slučaj Čekoslovačke. Tony Judd piše. Jan Masaryk, čehoslovački nekomunistički ministar vanjskih poslova, oduševljeno je prihvatio zajednički britansko-francuski poziv od 4. srpnja. Odmah sljedećeg dana vođa Čehoslovačke komunističke partije i premijer Clement gotwald pozvan je u Mosku i isprava je dobio naputak da sudjeluje na Pariškoj konferenciji. Ali zapovjedi su bile jasne. On je trebao iskoristiti svoju prisutnost u Parizu kako bi pokazao neprihvatljivost anglo-francuskog plana, spriječiti usvajanje jednoglasnih odluka, a onda napustiti konferenciju i sa sobom povesti što je moguće više delegata iz ostalih zemalja. Četiri dana kasnije Stalin se predomislio. Gotvaldu je rečeno da povuče prihvaćanje poziva za konferenciju u Parizu. U Mosku je došla delegacija čekoslovačke vlade. Staljin je čehoslovačkim ministrima, među njima Janu Masariku, rekao ovo. Ako odete u Pariz, pokazat ćete da želite surađivati u akciji kojoj je cilj izolacija Sovjetskog saveza. Sljedećeg dana Čehoslovačka vlada objavila je da neće slati svoju delegaciju u Pariz. Pored Čehoslovačke poziv da se uđe u novi europski sustav pomoći odbili su Poljska, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Albanija i Jugoslavija. Sovjetskom savezu, maršalov plan bio je neprihvatljiv. Svrstavanje europskih država oko Maršalovog plana bio je prvi znak da se Europa preslaguje na novi način. Naravno, pored Maršalovog plana, njemačko pitanje podijelilo je nekadašnje saveznike antifašističke koalicije. Zemlje zapadne i južne Europe počeli su dobivati obilnu američku pomoć. Do 1952. Sjedinjene američke države kroz Maršalov plan ubacit će u te zemlje više od 13 milijardi ondašnjih dolara. Zemlje srednje i istočne Europe morat će se osloniti samo na Sovjetski savez. Stalin nije zaboravio na oduševljenje koje Jan Masaryk pokazao za maršalovim planom. Početkom sljedeće, 1948. jedna taktička politička greška nekomunističkih stranaka koje su bile u vladi Čehoslovačke daće prigodu Stalinu za osvetu. Richard Crampton u knjizi Istočna Europa u 20. stoljeću i kasnije piše. Ministri iz nekomunističkih stranaka zahtijevali su 12. veljače 1948. da se okonča komunističko kadroviranje u policiji u provinciji, ali ministar unutarnjih poslova Vaclav Nosek nije popustio i njegova je nepopustljivost podržana od Gotvalda. Komunisti, bojeći se da će poput francuskih i talijanskih komunista biti izbačeni iz vlade, mobilizirali su potporu u sindikatima i drugim skupinama i organizirali su akcione komitete kako bi preskočili izabrana lokalna vijeća. Nosek je zapovjedio državnim službenicima da rade s akcionim komitetima u kojima su dominirali komunisti i kojima je u potpunoj suprotnosti sa zakonom dano oružje. 20. veljače osnovana je narodna milicija, oružana sila od nekih 15.000 ljudi. Istoga dana 12 nekomunističkih ministara dalo je ostavke, nadajući se da će predsjednik Beneš sada biti prisiljen da oformi novu vladu u kojoj neće biti komunista. On to nije učinio. On je oklijevao dok su napetosti u narodu dosegnule točku ključanja. Posebno 22. veljače, kada su tisuće naoružanih sindikalista paradirale po Pragu, napadajući urede opozicijskih stranaka i nekomunističkih organizacija poput Sokola. 25. veljače 1948. godine Beneš je u strahu od građanskog rata prihvatio prijedloge Klementa gotvalda za novu vladu. U njoj nije bilo članova nekomunističkih stranaka. Plan nekomunističkih političara okrenuo se protiv njih. Ključnu ulogu u donošenju Benešove odluke imala je poruka zamjenika sovjetskog ministra vanjskih poslova Valerija Nazorina da Sovjetski savez neće dopustiti miješanje zapadnih zemalja u unutrašnje poslove Čehoslovačke. Zorin je, kako bi malo zasladio svoju poruku, dao jamstva da će sovjetsko žito biti dan u Čegoslovačkoj. Ubrzo nakon događaja, krajem veljače, tijelo Jana Masarika nađeno je ispod prozora njegovog ureda u Ministarstvu vanjskih poslova. Do danas se ne zna kako je umro. U manje od tri godine zdravice i rukovanja savezničkih vojnika koji su se sastali u srcu europskog kontinenta činile su se kao da pripadaju dalekoj prošlosti. Kako je i zašto nestalo ratno savezništvo u borbi protiv sila osovine i kako je nakon drugog svjetskog rata nastupio novi, hladni rat. To su teme sljedećih nekoliko emisija povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je profesor dr. Tvrtko Jakovina, Socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ja mislim da je 1948. sasvim sigurno godina kad možemo reći da je hladni rat započeo. On je imao brojnih elemenata već 44. godine ili ih Churchill vidi već 44. godine on piše o željeznoj zavjesi prije nego je to u ožujku 46. u Fultonu izgovorio u, famoznom govoru o željeznoj zavjesi od Trsta do Ščečina i tako dalje, ali to još nije vidljivo svima ili ne mora možda ta zavjesa biti na taj način navučena. Ti trendovi su postojali. Međutim, puć u Pragu i odbijanje maršalova plana koji je došao u ljeto 1947. godine nakon Trumanove doktrine u rano proljeće 1947. godine koja se tiče Grčke i Turske odbijanje maršalova plana od Sovjetskog saveza koji je najprije se čini zainteresiran, svjestan potreba Sovjetskog saveza, ali i svjestan zamke u koje bi ušao i to je zapravo bilo otprilike ono što je Truman htio. Truman nije htio reći mi preuzimamo odgovornost za tempo razvoja u Europi pa ćemo podijeliti Europu jer ćemo mi ponuditi pomoć samo nekima, nego ste vi odbili pomoć pa smo eto e, tu na, na čistu, gdje je Europa zapravo razdijeljena i kre krenula u dva različita e, toka. Ta činjenica da je zavjesa povučena tada sugerira da su paranoje onih koji su do toga razdoblja od 45. do 48. promatrali što čini Sovjetski savez mogle biti opravdane jer Europa nije funkcionirala onako kako to nama danas izgleda podijeljeno jer su se mogli pitati a zašto ne bi onakva vlast kakva je uspostavljena u Finskoj koja je bila navezana na Sovjetski savez, iako demokratska, ali ne do kraja suverena, zašto ona ne bi bila takva možda i u Norveškoj ili zašto se ne bi proširila negdje drugdje? U čemu je razlika između Čehoslovačke i Norveške? Dakle, to nije bio istok i zapad u, u današnjem ili u hladnoratovskom smislu. To može sugerirati da su stvari bile još puno rahle između 45. 46. 47. kada s jedne strane imate Kenanov e, brzojav, govor u Fultonu od Churchilla, pa Trumanovu doktrinu i Maršalov plan 1997. godine, pa sastanak e, zemalja informacijskog biroa u, u Poljskoj e, gdje se Sovjetski savez stavlja ponovo na čelo nekakve skupine komunističkih partija, ali ne onda svih, jel, jer nema ni Albanije, ni Istočne Njemačke, nego su tu Francuzi i Talijani i imate stalno u čitavo to vrijeme osnovno pitanje. Njemačko pitanje je pitanje Europe. Njemačka je ključna europska zemlja. Bez rješenja njemačkog pitanja nemate rješenje na kontinentu. Dakle, sve dok to postoji, ne možemo govoriti o pravom početku hladnog rata, ali možemo govoriti o 48. kao godini u kojoj je to definirano, jer se 45., 6. i 7. skupljalo puno tih politika koje su se onda isprofilirale u jednu, bilo zbog unutarnjih pritisaka na predsjednika Trumana, bilo zbog pojačane Staljinove paranoje i tako dalje. Steven Kotkin u svom drugom tomu biografije Josifa Visarionovića Staljina donosi ovu anegdotu. Kada je završena izgradnja Hitlerove nove kancelarije Rajha, nacistički vođa naložio je da se iz stare kancelarije Rajha u novu donese bista željeznog kancelara Ota von Bismarcka. Hitler je izjavio da od svih ljudi koji tvrde da su popločali put do stvaranja Njemačkog rajha, samo jedan izaziva strahopoštovanje, Otto von Bismarck, i htio je njegovu bistu u svom golemom novom uredu. Ali kada je bista prenošena, slomila se u vratu. Replika biste brzo je napravljena i ona je namakana u hladnom čaju kako bi joj se dala patina, kako bi ju se učinilo starijom. Kotkinu se taj događaj čini zanimljiv, jer je Bismarck izgradio Ujedinjenu Njemačku na jednoj temeljnoj pretpostavci nikada ne ratovati s Rusijom. Na početku zadnjeg poglavlja drugog toma svoje Staljinove biografije, Kotkin donosi Bismarkovo sjećanje na zadnje riječi koje mu je uputio umirući njemački car Wilhelm I. Odjednom mi se obraćao sti i rekao mi, moraš uvijek biti u dobrim odnosima s ruskim carem, sukob nije potreban. 22. lipnja 1941. Hitler je učinio ono čega su se grozili tvorci Njemačkog rajha. Dao je zapovjed da počne invazija na Sovjetski savez. Drugi svjetski rat počeo je u rujnu 1939. kada su Francuska i Velika Britanija objavili rat nacističkoj Njemačkoj zbog njezinog napada na Poljsku. Ali tek kada je nacistička vojska napala Sovjetski savez, taj rat postao najveći sukob u povijesti čovječanstva. Velika Britanija odmah je ponudila savezništvo Sovjetskom savezu. 7. prosinca 1941. carski Japan napao je Sjedinjene američke države. Sada su u ratu na istoj strani bile dvije buduće supersile, najveća ekonomska sila svijeta i zemlja čija će crvena armija slomiti oružane snage nacističke Njemačke. Savezništvo Sjedinjenih američkih država, Velike Britanije i Sovjetskog saveza slomit će sile osovine. Ali to je savezništvo bilo privremeno. Strah od onoga što bi svijet kojega bi uredio Hitler mogao značiti je sigurno bio glavni spoj zapadnih saveznika Sjedinjenih država i Ujedinjenog kraljevstva i Sovjetskog saveza. Nepovjerenje koje je postojalo između generalno komunističke zemlje koja se stvorila 1917. godine na, na istoku, pa onda i Mongolije koja se uskoro priključila i zapada je bilo toliko veliko i toliko izraženo u čitavom tom razdoblju da je savez s jedne strane došao kao iznenađenje zbog toga što oni koji su ga zagovarali ili koji su trebali prijeći preko nekih izrečenih riječi i dugogodišnjih politika kao što je bio Winston Churchill kod mnogih izazivalo ili moglo izazvati iznenađenje. <laughs> Izazvalo je kod samog Churchilla iznenađenje, međutim on je vrlo jasno rekao da u biranju između svijeta koji je tako ugrožen od hitlerizma, on dakle ne razmišlja dva puta o tome što može i tko može osigurati pobjedu ove koalicije koja se stvarala. Slično je bilo u Sjedinjenim državama, doduše ne možda sa predsjednikom Rooseveltom koji je bio iskusni često su ga opisivali i ciničnim, pogotovo u usporedbi sa potpredsjednikom u njegovom zadnjem mandatu Harryem Trumanom koji je sam na početku rata rekao da ne voli niti nacizam i ne voli komunizam, da što se njega tiče kada je napadnut Sovjetski savez u lipnju 1941. godine, što se više međusobno poubijaju, bit će bolje za svijet, iako ne bi volio nikada vidjeti e, triumfalnoga e, Hitlera u Moskvi. Dakle, to je otprilike bilo raspoloženje i s druge strane moramo računati tko su bili ti ljudi koji su vodili e, koaliciju. S jedne strane ste imali e, Winstona Churchilla koji je bio potomak jedne od najuglednijih britanskih e, plemičkih obitelji. S druge strane Atlantika bio je Delano Roosevelt koji je također pripadao jednoj, možda ne tako bogatoj, ali uglednoj američkoj patricijskoj obitelji i koji je bio sklon gledati širu sliku, ne gledajući često u detalje koji su kad kada bili neugodni ili mogli biti neugodni. Međutim, Churchill je bolovao od iste boljke, pogotovo što se se tiče zemalja trećega svijeta. I s druge strane ste imali Staljina, čovjeka koji je, možda nije fair to uspoređivati na isti način, ali koji je u karijeri bio i pljačkaš banaka i netko tko je živio u egzilu i u zatvoru i borio se za revoluciju i potekao zaista iz duboke bijede ruskoga imperija, kakav je Gruzija bila dio, ne sigurno najbogatiji, koji je doživio svoj zvijezdani trenutak sa afirmacijom Sovjetskog saveza tijekom drugog svjetskog rata. Engleski povjesničar Alan John Percival Taylor u studenom 1945. godine slušateljima BBC-a rekao je ovu rečenicu. Nitko u Europi ne vjeruje u američki način života. To jest u privatno poduzetništvo ili oni koji vjeruju poražena su strana koja nema više budućnosti, kao što budućnosti nije bilo za jako bite u Engleskoj nakon 1688. godine. Jakobiti su bili pristaše posljednjeg katoličkog kralja Engleske, Jakova ili Jamesa II. iz dinastije Stuart, kojeg je 1688. u takozvanoj slavnoj revoluciji engleski parlament srušio s prijestolja. Kao što za katoličkog vladara više nije nakon 1688. bilo mjesta u Engleskoj, tako barem je to mislio Taylor, više u Europi nije bilo mjesta za američki tip kapitalizma. U takvoj atmosferi lijeve partije privlačile su sve veći broj simpatizera, pogotovo komunističke partije. Sjedinjenim američkim državama nije se svidjela ta popularnost komunista. Sovjetski savez je uspio pobijediti najbolju vojnu mašineriju na svijetu, to je bila Hitlerova Njemačka i mnogi koji su čak i znali za ono što se događa u Sovjetskom savezu između dva svjetska rata i za čistke i sve ono što je Staljina učinilo nepopularnim na zapadu su počeli razmišljati da oni koji su u stanju pobijediti Njemce, koji su u stanju srušiti tu mašineriju, ne mogu biti zemlja bez određenih kvaliteta i da taj put ili model razvoja svijeta nakon drugog svjetskog rata može biti ili može biti ponuđen iz Moskve, odnosno u komunizmu. I to je bila jedna situacija koja izgleda dramatičnije, još bih rekao, danas nego što se moglo vidjeti u onome trenutku u zemlji ili na planetu zemlji u kojem je samo na prostoru Njemačke 1945. godine bilo 17 milijuna izbjeglica. Onih koji su pušteni iz logora, onih koji su se tamo zatekli iz pograničnih krajeva, Njemaca koji su protjerani sa istoka, koji su pobjegli sa istoka, Njemaca koji su pod oružjem se pokušali povući. 17 milijuna ljudi u pokretu, glad koja je udarila i po najbogatijim europskim zemljama koje stoljećima nisu znale za gladovanje. Pretpostavlja se da je u Nizozemskoj umrlo oko 20.000 ljudi od gladi 44. prema 45. godini. To je bila generacijama nezamisliva situacija. To nije bilo naravno iskustvo cijele Europe, ali jest bilo sada novo iskustvo Zapada. S druge strane imali ste razorene zemlje koje su dominirale ne samo europskom politikom stoljećima, nego koje su dominirale svijetom. Francuska je e, svoj šok e, poraza teško varila čitavo vrijeme hladnog rata i u mnogo čemu se nije do sada toga oporavila, a Njemačka je prestala postojati kao politički entitet 1945. Britanaca je bilo dosta i Britanci su bili pobjednici, imali su veliku vojsku, međutim ta britanska vojska i britanska snaga i uopće način na koji se Britanija doživljavala je izgledala puno starija, puno tromija na putu odlaska u odnosu na Sovjetski savez i Sjedinjene američke države a Sjedinjene američke države su dovele milijune vojnika i na europski prostor i borile su se na Pacifiku gdje je zapravo rat trajao do rujna i dok je rat nezavršen, dakle dok Japan nije pobjeđen, mi imamo zapravo jedno određeno vremensko razdoblje koje možemo gledati drugačije u odnosu na ono što nastaje 45. godine po njegovom završetku. Nacistička prijetnja stvorila je do tada teško zamisliva savezništva. Winston Churchill, ratni premijer Velike Britanije, bio žestoki antikomunist, koji je kada je u siječnju 1919. postao ministar rata posvetio veliki dio svog vremena organiziranju intervencije protiv tada tek stvorene sovjetske Rusije. U stvaranju tog savezništva Churchill se obratio i Karlu Gustavu Mannerheimu, finskom generalu koji je vodio finske bijele antibolševičke snage u građanskom ratu u kojemu su poraženi finski bolševici. Churchill je nagovarao Mannerheima da organizira udar na Petrograd i zauzimanje tog grada iz kojeg je krenula oktobarska revolucija. Mannerheim je ponudu odbio. 20 godina kasnije Churchill, koji je nakon početka drugog svjetskog rata imenovan za prvog lorda admiraliteta, sovjetskom izaslaniku u Londonu Ivanu Majskom rekao je da on ne bi imao ništa protiv ako pri Baltičke zemlje poput Latvije i Estonije izgube suverenitet. Čečilo je bilo draže da istočnim Baltikom gospodari njegov nekadašnji i daleki neprijatelj nego sadašnji i bliski neprijatelj. Nije samo Churchill smatrao da je vrijeme da se zaborave stara neprijateljstva. U srpnju 1940. kada je već Churchill bio premijer, ugledni tjednik Economist u svom je uvodniku napisao da se strpljivo uz veliku upornost mora raditi na stvaranju saveza s Rusijom. Mi ne možemo pobijediti bez saveznika, pisalo je uvodniku ekonomista. A na putu sklapanja saveza stajao je gospodar Sovjetskog saveza, kojeg ovako opisuju Konstantin Plešakov i Vladislav Zubok u knjizi Unutar Kremaljskog hladnog rata. Mnogi koji su prvi put sreli Staljina tijekom i nakon drugoga svjetskog rata bili su zapanjeni kontrastom između njegove herojske slike koju je projicirala sovjetska propaganda i skromnog tjelesnog izgleda. Stalin je bio nešto više od 160 cm i poprilično mršav. Kao dijete pretrpio je ozljedu i patio je od boginja. To ga je ostavilo susahlom lijevom rukom i ožicima na licu. Drugi i treći prst na njegovom lijevom stopalu bili su srašteni. Njegovo čelo bilo je poprilično nisko, nos ravan, njegove upale oči i boje lješnjaka bile su i žućkaste. Jedan Amerikanac dobrog zapažanja koji ga je vidio u rujnu 1945. usporedio ga je s tigrom prepunim ožiljaka iz borbe. Stalin je govorio s oklijevanjem, s teškim gruzijskim naglaskom. Izraz na njegovom licu mijenjao se između benigne mirnoće i dosadne nedokučivosti. Obično je nosio vrećaste hlače i sivu vojničku bluzu koja je labo visjela na njegovom tijelu. U prisutnosti podređenih koji nisu pripadali njegovom najužem krugu, on je bio nezamjetan. Bez zvuka je koračao gore dolje u svojim mekanim kavkaskim čizmama, pušeći ili žvačući svoju lulu, stajući samo kako bi iz cigareta izvukao duhan kako bi je napunio. Rijetko je gubio prisebnost, ali bilo je trenutaka kada bi se njegove žučkaste oči upalile u bljesku prijetnje i bijesa. Kako to pišu Plešakovi zubok, Stalin je pred kraj rata bio starijeli, tihi i vrlo opasni čovjek. A takav Stalin nije lako zaboravljao što je Zapad napravio mladoj sovjetskoj Rusiji. Kada je počeo građanski rat u Rusiji, Stalin je sudjelovao u borbama na jugu i zapadu zemlje. On je dobro znao da snage bijelih ne bi tako dugo pružale otpor da ih nisu pomagale zapadne sile. Stalin je pamtio i desetljeća izolacije Sovjetskog saveza. Pod prijetnjom nacističke Njemačke, Sovjetski savez činio se kao logičan saveznik. Ali Stalin je u svom pogledu na svijet, koji je bio prožet nepovjerljivošću pa i paranojom, mislio i ovo. Kada prođe ta opasnost, što će spriječiti zapadne sile da se ponovno okrenu protiv Sovjetskog saveza, koji u slamanju nacističke Njemačke podnio tako velike žrtve? Sovjetski savez je za vrijeme drugog svjetskog rata izgubio oko 27 milijuna ljudi. E, nisu svi poginuli boreći se, ali od gladi, od posljedica rata i od stradavanja na frontu je nestalo 1700 gradova, oko 27 milijuna ljudi, 22 vjerojatno pod oružjem, uništen je najbolji dio, najplodniji, industrijski najpotentniji i najgušće naseljen dio Sovjetskog saveza. Takva razaranja rijetko koja zemlja je bila u stanju izdržati, a činjenica da je Sovjetski savez od 1944. godine, kada se još borio zapravo duboko na vlastitom teritoriju zauzetom od Njemaca tijekom 1941. i 1942. uspio doći sa svojim trupama u godinu dana do linije duboko u Njemačkoj i uništiti Njemačku, da su od Libeka do praktički Austrije i, i prema Trstu bile jedinice koje su bile Sovjetska crvena armija, ta činjenica je bila u strategijskom smislu toliko značajna i toliko teško zamisliva da je Sovjetski savez dobio veliki kredibilitet i s jedne strane samopouzdanje. Konačno, Stalin 1945. godine u Crvenoj armiji ima preko 12 milijuna vojnika. To je bila vjerojatno najveća vojna sila ili živa sila u povijesti. Samopouzdanje koje su dobili i vjera da je taj model koji je Sovjetski savez izgradio sada doživio svoju pravu afirmaciju. Stalin koji je bio u vodstvu Sovjetskog saveza od samoga početka i izložen intervencijama susjednih zemalja, gotovo svih susjednih zemalja, gdje su intervenirali i Grci, i Francuzi, i Japanci, i Sjedinjene američke države, i Britanci. I u tom građanskom ratu kojeg podupiru strane vojske je stvorena jedna paranoidna situacija koja nije došla na neparanoidnu hranjivu podlogu. Ona je postojala, a onda je Sovjetski savez bio u potpunoj ili skoro potpunoj izolaciji koju je probijao na različite načine, između ostaloga i sa paktom Ribbentrop-Molotov pred sam početak rata što je izazvalo naravno zgroženost na zapadu i što je ostala jedna od pokazatelja zapravo da je Stalin vodio politiku koja nije uvijek odgovarala potpuno ideološkim postavkama, ali to vrijedi vjerojatno za svakog od vođa iz toga e, vremena, koji je uspio onda pobijediti u ratu i postaviti svijet u kojem je stari svijet ležao ne samo u ruševinama fizički kao što su bile neke europske zemlje, nego su mnogi stanovnici Europe i svijeta, osim što su željeli da konačno jedanput prestane sve, da konačno prestane e, rat, mnogi žele da to prestane, ali kad se gleda a na što ćemo se vratiti, kakav bismo život trebali imati, onda taj život za mnoge ne smije biti onaj koji je doveo do svjetske gospodarske krize 29. godine, od koje se svijet zapravo nije oporavio, nego se počeo oporavljati tako da je utekao u ekstremne političke e, ideologije koje su dovele do najvećega rata e, u povijesti čovečanstva. Vođe bolševičke revolucije nisu smatrali da Sovjetska Rusija uopće treba vanjsku politiku. Prvi narodni komesar za vanjsku politiku, Lav Trotski, smatrao je da prvo treba objaviti sve tajne sporazume koje je sklopila carska Rusija, pozvati na svjetsku revoluciju i, kako je rekao, onda zatvoriti dućan. Vrlo brzo je stvarni svijet prisilio Sovjetsku Rusiju na vođenje vanjske politike. Mir u Brest-Litovsku s centralnim silama bio je prvi znak da Sovjetska Rusija shvaća u kakvom svijetu živi. U tom svijetu moćne države sklapaju saveze, jedan od ciljeva tih saveza je i uništenje Sovjetske Rusije. Kako bi preživjela, Sovjetska Rusija mora pored revolucionarnog žara pokazivati i vještinu u geopolitici i strategiji. Lenjin je umro u siječnju 1924. Nakon borbe za vlast na čelo Sovjetskog saveza došao je Stalin. On je dodatno dogradio taj pogled na svijet. Plešakovi zubok pišu. Stalin je bio prvi državnik koji je shvatio da promicanje svjetske revolucije nije samo cilj po sebi, već je on i dao razlog za gradnju jakog Sovjetskog saveza. Samo jaki savez sovjetskih socijalističkih republika mogao pokazati da je motor svjetske revolucije na pravom putu, da još uvijek radi. Stalin je odlučio iskovati taj dvosjekli mač sovjetske vanjske politike. Godine 1924. on je objavio Sovjetska moć u Rusiji je temelj bedem, pribježište revolucionarnih pokreta cijeloga svijeta. Godinu dana kasnije na 14. kongresu komunističke partije Stalin je ponovio Naša zemlja je temelj svjetske revolucije. Logika je bila izvan svake kritike. Ako se svjetska revolucija ikada dogodi, Sovjetski savez mora postati nepobjediv u međuvremenu ideologija za dobivanje duša i prostora ojačat će Sovjetski savez kao državu. Staljinov cijeli život je bio borba protiv formalnih demokracija, borba protiv takvih demokracija koje su zapravo kako su oni gledali na zapadu i vodili politiku koja je onda proizvela gospodarsku krizu i proizvela Hitlera i dovela svijet do katastrofe i njegovih sunarodnjaka je 27 milijuna nestalo u tom procesu. Kad gledate na taj način, onda je teško bilo zamislivo da će on reći sutra dan u onom dijelu Europe gdje su ušle trupe crvene armije, mi ćemo proizvesti normalne demokratske izbore koji doduše možda neće uključivati one političare koji su nama potpuno neprihvatljivi što je bio jedan od dogovora, ali nitko nije očekivao pa ni Stalin sam, da će se proizvesti revolucionarne komunističke vlade, svjestan da je stanje u mnogim od tih zemalja nepogodno za takav pothvat, a kasni, vrlo brzi, ali nešto malo kasniji primjer u Grčkoj i grčkog građanskog rata je pokazao da su doista uvjeti za revoluciju, kako su oni gledali po sovjetskom modelu, nepostojeći, ne, nema ih, e, da se ne mogu ostvariti i zbog toga je sugerirao sporiji tempo, sporiji ritam, ulazak u vlade i gospodarski oporavak iz kojega će ljeve ideje i ljeve vlasti na, na jednom pozitivnom valu i prema Sovjetskom savezu, ali i generalno negativnom stavu prema bivšim elitama i strankama stvoriti situaciju za revolucionarnu promjenu u Europi u koju on duboko vjeruje. Vjerovao je u nju i Lenin, on isto u nju vjeruje, ali nije on nije neracionalan, on nije netko tko neće zaustaviti se ne samo pod pritiskom sile, nego ko neće razmisliti i tko će biti nezajažljiv u, u svojim procjenama. To su otprilike bile startne pozicije. Dakle, duboko nepovjerenje je trajno postojalo. U veljači 1945. na poluotoku Krimu u Jalti održana je konferencija tri vođa antifašističke koalicije. Konferencija se održala u palači Livadija, to je mjesto bilo omiljeno zimovalište ruskih careva. U Livadiji je 1877. car Aleksandar II. planirao napad na Balkan. 1911. tamo je car Nikola II. sagradio palaču od bijelog granita američkog predsjednika Roosevelta i britanskog premijera Churchilla u Livadiji u nekadašnjoj carskoj palači dočekao je Josif Visarionović Stalin. U Europi na dalekom istoku još uvijek se žestoko ratovalo. Berlin i Tokio bili su na dohvatu samo savezničkih bombardera. Ali kraj je bio blizu. Što je kraj bio bliži, to se češće postavljalo pitanje što nakon rata. Jalta je bila vrhunac suradnje, vrhunac dogovora, kruna suradnje između zemalja koje su sada jasno pobjeđivale u drugom svjetskom ratu. Jalta je došla nakon što su održani već prvi pregovori u Teheranu koji su neka važna pitanja za Sovjetski savez definirala. Jedno od najvažnijih e, pitanja za Sovjetski savez i vrlo bolno kasnije za tu zemlju je bilo pitanje Poljske, oko čega je Roosevelt prvoga dana na sastanku sa, sa Stalinom u prostoru američke ambasade u Teheranu se suglasio da Poljska neće biti onakva kakva je bila ranije, da će poljske granice biti redefinirane. Ako hoćete, Poljska nije postala jabuka razdora, iako je to bio za Zapad bolan trenutak zbog toga što su zbog Poljske ušli u, u rat. Poljska je u tom smislu postala određeni simbol. U Jaltu dolazi ostarjeli i bolesni predsjednik Roosevelt, kojemu je dugi, nekomforni let vjerojatno ubrzao bolest koja je onda završila fatalno već u travnju nekoliko tjedana praktički iza konferencije. I Churchill je ostario. Churchill je bio bolestan od samog početka rata. On je imao infarkt koji je trebalo neko vrijeme da ga detektirao. Imao dosta lošega liječnika, a onda su mu sugerirali mirovanje što on nije mogao učiniti. Međutim, Churchill je bio očito robustnije konstitucije jer je živio još relativno dugo, ali i sam je brojao posljednje mjesece na vlasti, što tada nije znao, ali je postalo važno za Staljina. I Stalin koji je triumfalan, koji je sretan zbog toga što se dogodilo, koji je dobio priznanje kako se naziralo u Teheranu, ali sada je bilo potpuno. Različiti su bili ciljevi u Jalti, s tim da sve o čemu razgovaraju je još uvijek obojano ratom koji traje. E, Njemačka je u vrlo teškoj situaciji, međutim, čak i kad možete računati da će pobjeda doći, vi imate jedan veliki broj ljudi koji će stradati ili poginuti u tim operacijama. Zadnje mjeseci rata su uvijek krvaviji od nekih drugih ratnih mjeseci i to je stvaralo određeni pritisak. Tim više što su u Ardenima Njemci započeli taman u to vrijeme sa ofenzivom koja je donosila isprva rezultate dok nisu ostali bez goriva i tako dalje. Tako da je to dalo jedan okvir atmosfere e, na konferenciji. Godine 1925. nakon što je diplomirao na sveučilištu u Princetonu u dobi od 21 godine George Frost Kennan stupio u diplomatsku službu Sjedinjenih američkih država. Sljedećih nekoliko godina služio je američkim diplomatskim predstavništvima u Berlinu, Talinu, Ženevi i Rigi. Bile su to takozvane prislušne postaje iz kojih se pratio Sovjetski savez s kojim Sjedinjene američke države tada nisu imale diplomatske odnose. Kada su 1933. uspostavljeni odnosi između Sjedinjenih država i Sovjetskog saveza, Kenan je raspoređen u veleposlanstvu u Moskvi. Nakon dvije godine premješten je u beč a u Moskvu se Kenan vratio za vrijeme drugog svjetskog rata. Početkom 1945. znajući da će se u Jalti sastati velika trojica, Kenan je poslao osam stranica dugo pismo svom prijatelju Charlesu Chipu Bolanu, najbližem suradniku Franklina Delana Roosevelta. U pismu koje donosi John Lewis Gaddis u biografiji Georgia Kennana pisalo je. Nad Europom počinje sukob između interesa Atlantske pomorske sile koja traži očuvanje žustrog i nezavisnog političkog života na europskom poluotoku i interesa ljubomorne euroazijske kopnene sile koja uvijek traži svoje proširenje na zapad i koja nikada ne može naći mjesto osim obala Atlantskog oceana na kojemu bi se sigurno zaustavila. Kenan dalje piše u tom pismu da za tu situaciju ne treba tražiti krivca. On smatra da zemljopis i geopolitika uvjetuju taj sukob. Kenan ne dovodi ni u pitanje važnost Sovjetskog saveza u borbi protiv nacista. Nakon svega ovoga, u pismu Kenan je Bolanu postavio ovo pitanje. Zašto se moramo vezati uz politički program tako neprijateljski raspoložen prema interesima Atlantske zajednice u cjelini, tako opasan za sve ono što želimo očuvati u Europi? Zašto ne bismo umjesto toga podijelili Europu u interesne sfere, držati se izvan ruske sfere i držati Ruse podalje od naše? To bi omogućilo iskrenost u našim odnosima s Moskvom, dok bi unutar bilo koje sfere koja bi bila ostavljena nama, mi mogli barem pokušati obnoviti život nakon rata na dostojanstvenom i stabilnom temelju. Charles Bolin Kenanovo pismo dobio u Jalti. Kada ga je pročitao, napisao je brzi odgovor u kojemu je pisalo. Preporuke koje su dane u praktičnom smislu potpuno su nemoguće. Neće proći puno vremena i Kenanove preporuke postaće temelj američke vanjske politike. Ali u Jalti još nije moglo biti niti govora o provođenju takvih preporuka. Govori profesor doktor Tvrtko Jakovina, socika za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sjedinjene američke države su željele svjetsku organizaciju o kojoj još razmišljaju kako će biti uređena, ali su tražili privolu i jednih i drugih, dakle Ujedinjenog kraljevstva, ne do kraja sklonog, ali nesposobnog da bi to odbilo i nisu vidjeli razloga da bi to odbili, i Sovjetskog saveza koji je pristao i žele obećanje da Sovjetski savez nastavlja sa ratovanjem na istoku protiv Japana u onom trenutku kad se stanje na bojištima u Europi e, smiri i to su dobe. To su bila dva najveća uvjeta. S druge strane, trebalo je definirati stanje sa zemljama u istočnoj Europi koje su bile ili pod njemačkom okupacijom ili su bile njemački saveznici. Dakle, Rumunjska je bila njemačka saveznica, kopirala je njemačke prakse, prakse e, holokausta, proširili su se daleko na prostor Sovjetskog e, saveza, tako da je Odessa bila grad u rumunjskoj okupacijskoj e, zoni i tako dalje, ali su imali kralja, kralj je postao heroj u jednom trenutku otpustom profašističke vlade i slično. Postojala je Bugarska koja se do 1944. godine bori na strani nacističke Njemačke, ali onda mijenja tu vlast i nastavlja se boriti e, protiv e, nacizma. Mađari su bili već druga priča i Rumunji donekle nisu bili Slaveni, tu se stvar zakomplicirala i tu, je, tu se pretpostavljalo da će stvaranje novih režima biti kompliciranije nego što će to biti kod slavenskih zemalja. Što učiniti sa tim zemljama, čak i ako ne razgovaramo o Poljskoj? a o Poljskoj ne razgovaramo jer smo o Poljskoj stvar već dogovorili i to je bilo vrlo bolno za Poljake. I s druge strane, Stalin je smatrao da je potpuno logično da ako su već izgubili tolike vojnike i tamo se borili da moraju dobiti nešto za uzvrat i mnogi američki diplomati su zapravo mislili da nešto im morate dati kad je već takvo stanje. Međutim, obećanje koje Stalin daje je bilo, čini se, tako, povoljno, povoljno za Zapad. Zapad je smatrao da ako će se e, Stalin obvezati, a jest, da će se raspisati slobodni izbori, a on jest to učinio, i da će se onda na tim slobodnim izborima definirati e, vlade u tim zemljama, da je to otprilike ono s čim Zapad može i više nego živjeti. Što je Stalin mislio? i na koji način je Stalin mogao uopće smatrati da se odvijaju slobodni izvori kada ne vjeruje u takozvanu formalnu liberalnu demokraciju koja izlazi svake četiri godine na izbore, može se o nečemu glasa, a zapravo odluke donose elite, je nejasno što su na zapadu mislili da Stalin koji cijeli svoj život misli protiv slobodnih izbora i toga koncepta zapravo može pojmiti da će učiniti je također vrlo eh, nejasno. I s druge strane, ako ste imali taj nevjerojatan strateški uspjeh, da ste došli sa svojim vojnicima od zemlje koja je bila izolirana do 39. godine, napadnuta 41. godine, a onda da ste sa svojim vojnicima došli duboko u srednju Europu. Od toga odustati, to bi bilo teško zamislivo za mnoge od vođa bilo kojih sustava na svijetu. 25. travnja 1945. godine kod njemačkog grada torgao sastali su se vojnici 58. gardijske divizije Crvene armije i 69. pješačke divizije američke vojske. Kako to piše John Lewis Geddes u svojoj povijesti hladnog rata, tako su ratovi trebali završavati. Saveznički vojnici nazdravili su jedni drugima, rukovali se, plesali i nadali se skorom završetku rata, jer su savezničke trupe koje su krenule sa suprotnih strana svijeta presjekle nacističku Njemačku i sastale se duboko u teritoriju neprijatelja. Pet dana kasnije Adolf Hitler pucao si je u glavu dok su trupe Crvene armije bile nadomak njegovog bunkera ali nije prošlo puno vremena i zdravice kako savezničkih vojnika, tako i vođa zemalja pobjednica bile su stvar prošlosti. Odnosi između saveznika koji su slomili sile osovine počeli su se hladiti. O početku tog novog, hladnog rata govorit ćemo sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Nikolina Čulum. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.